Urtarriak amairu gaur aste artea data hau berri on albistegia duzue berri ozari ratiaren albiste eman kizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi epaiketa bertan bera gelditu bazen ere konzentrazioa bere horreta mantendu zen. Berrando barrena eta beste hogeita malau euskal herritarren aurkako epaiketa bertan bera gelditu zen defentsako hiru abokatu mate operazioaren baitan guardia zibilak atxilotuak izan zirela zuzenketarako aldiz atzo atxaldeko zazpiterdietarako deitu zen konzentrazioa bere horretan mantendu zen berrogeita mar pertsona inguru bildu ziren kulturgunearen parean konponbide garaian errepresioa geldi dadin eskatzeko. Berriozar etorbideko argiak berrituko dira. Berriozarko udala berriozar etorbideko argiak berritzen ari da udalerriko zaharrenak hain zuzen duela ugeita mezortzi urte baino gehiago jarri zirenak ekimen honen bidez bi helburu lortuko dira batetik kale hobeki argitzea eta bestetik energia kuntsumoa nabarmenki murriztea lez teknologiaren erabilerari esker mota horretako argiak jarri ziren jada 2000 amargarren urte urtean, zortziko kalean, eta emaitza oso ona izan da. Lana, 2000 amalauko abenduaren bederatzean hasi, eta urtarrilo honetan bukatuko da, montaje elektrikos enpresari esleitu zitzaion lana, eunta amabos mila, zireunta irurogitabi euroren truke beza, barne duela gastuaren euneko irurogitamarra, nafarroako gubernuak ordainduko du. Eta gaia zaldatuz goazen Navarra People and Place ikus tzunezkoaz diar dutera. Urtarriaren amairuan aste artearekin gaur beraz, Navarra People and Place izeneko ikus entzunezkoa aurkeztuko da berriozarko entzunaretoan Europa mailako proiektu honetan hainbat herrialdetako aldetako ezagutza eta asmoen berri ematen diote elkarri bileren eta teknologia berrien bitartez zelburuak dira belanaldien arteko elkarrezketa eta lankidetza belaunaldien artekoa aldea murriztea baita bakuitzaren hiri edo herrialdeak arten bitartez erakustea ere. Kamera elkarteak antolatutako aste arteko ekitaldian ikus zunezkoa egiten laguntu duten musika elkartek parte hartuko dute. Ekitaldia txaldeko seietan hasiko da, sarrera doakoa izango delarik. Zaldun Kortin euskarazko aurra besti eta ipuinen ikastaroa. Zaldun Kortin gure herrietako ahozko tradiziotik bildutako euskarazko kanten eta Zaldun txikia ipuinen bildumatik oberenetariko bat da laster aukera eskiniko da berriozarren argitalpeneko edukiaz gozatzeko eta ikasteko. Zaldun Kortin ikastaroa antolatu baita berriozarren berriozarko kulturgunean eginen dira ikastaroa usatzen duten iru saio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 egiten duten entzat, guraso gaientzat, baita senide entzat ere eta izen ematean oski, ditu edo mezu elektroniko bat bidali udaleko euskara zerbitzura bederatzi lau zurtzi, hogeita mar, zeru iru, berruita meretzi telefonora da, edo euskara abildua berriozar.es elbide elektronikora. Gitarra klasiko eta elektronikoko irakasle izateko kontratazio zerrenda osatzeko deialdia egina. Gitarra klasiko eta elektrikoko irakasle gisa berriozarko musika eskolan aritzeko kontratazio zerrenda osatzeko deialdia egina du berriozarko udalak kontratazio aldi baterakoa ezanen da eta euskaraz diakitea berrezkotzat joda deialdian eskaerako aurkezteko EPA urtarrilaren amabitik jugita batera biak Aste buruko futbol partidin emaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala garazi. Gazteak berrio zarko zelaian itaroa uarteren kontra lehiatu ziren bat eta bat berdin duz zer regionalean neskak gazteek egin bezala itaroa uarteren aurka bi eta bat irabazi. Erregionaleko mutilak partida irabazi ere utx eta bost beti kuzkorren mutilen aurkakoa kadete kategorian ataldekoak bi eta bi berdin du eta betaldekoak galdu. Bat eta zortzi lehenak burla desen aurka ziren, eta bigarrenak aldiz ardoiren kontra. Horixek, berriozar, futbol, elkartari dagozkion talde nagusien astebuka erako emaitzak. Eta jarraian mendialdeak kirol elkarteari dagozkion asteburuko saskibai eloi partiden emaitzak azaletik irak, irakurriko ditugu. Esatekoa da Xabi, irutal esulik lehiatu zirela eta batzuk besteak baino zorte handiagoa izan zutela jokoan nesken senior taldekoek gazte berriak blanko taldearen aurka lehiatu eta azkenik hogeita mar berroita bederatzi galdu zuten mutilien senior taldekoek burlatarren aurkakoa iruro irurogita bat, irurogita malau irabazizuten mutilien kadete taldea lehiatu ez, atxedenean eman zuen aste burua, aldiz neskak lana eta gogoa jarri zuten saskibaloiko kantxan, ala ere zuten partida irabaztirik eh, izan azkenik, hogeita lau, berrogeita masei galdu zutela. Thank ez mintzatzeko unea du gorain zer diogarko iragarpenak garazi. Goizean goizerua Oskar Biedo odei gutxirekin engongo dela dio gaurko iragarpenak, egunaren erdik mendebaldetik mende baldetik jodeiak jugaritu egingo dira atxaldean odeitzu geratuko dela eta litekena da gainera euria egitea egualdeko aize bizia ibiliko da arratxaldetik aurrera haultzera eginez eta temperaturei daokienean orain txe arte kalean segradu ditugu eta esatekoa da ere temperaturak gaur gainera gutxi igoko direla beraz epeltxo xamar ebiliko gara gaur. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago dato zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.